C'est le seul outil, la seule arme que nous avons euh, face au Covid. Covidaren kontra dugun tresna eta arma bakarra da. Horretarazten dut, bai euh, honako erreanimazio euh, zerbitzuan diren pertsonen euneko, erogaita mar, ez dela txertatua. La vaccination et les gestes eta babes gestuak ditugun arma bakarrak dira, beraz bai txertatzea aterabide errealistena da gaur egun. La plus réaliste à ce jour.